Талай әркек қене аққан ақиқат жүн болып, Құрбан тұлып, ташқан зұлым стәм, Топаныға болып, туған әзіз жаны фида болса, Шу чақ ойлар нежат таптым аманатны Бірәр чағда көрің достлар көліп тұрған Талай әркек қене аққан ақиқат жүн болып, qurban to'lib toshgan zulm sitam to'poniga bo'lib tug'an aziz joni fido bo'lsa shu chog' o'ylar nijot topdim omonatni berar chog'da ko'ring do'stlar kulib turgan kufurga qarshi janglarda ilib urun ilik saptin azim maqsadga bal bog'lab berib qolmay kurashlardan namoz bilgan faqat so'zda quruq davoni qilmoqqa jahonni qo'ydi hayratga ajab bir oliy himmatdin kufurga qarshi janglarda ilib urib azim maqsadga bil bog'lab berib qolmay kurashlardan nomus bilgan faqat so'zda quruq davoni qilmoqqa jahonni qo'ydi hayratga ajab bir oli himmatin kesilgan bosh qilib tursa kufur ayva egilmasdin uzilgan qo'l kufurg'a hech xushomadga so'zilmasdin quloq salg'in duosig'a egam ayla shahodatni faqir qo'yma quruq qulni ana shu uchun saodatdin kesilgin bosh qilib tursa kufur hayva egilmasdin uzilgin qon kufurga hech xushomadga so'zilmasdin quloq solg'in duosiga egam ayla shahodatni fiqr qo'yma quruq qolni ana shu uchun saodatdin aziz bo'lsa dini bo'ldi yetar bo'ldi hayotiga nazar solmas bu dunyoning hamon tugar matosiga rohat tushak yemak ishmak buni hech aylimas arzu qilib tag'im ko'zida yosh erishmay rab rizosiga aziz bo'lsa dini bo'ldi yetar bo'ldi hayotiga nazar salmas bu dunyoning hamon tugar matosiga rohat tushak yemak ishmak buni hech aylimas orzu qalbda g'am ko'zida yosh erishmay rab rizosiga begona bir ulug' zotqa bo'lib taslim qalib sajda jimi tag'utni atgan rad iymon to'lg'ach qalblarga o'limni bildilar avzal kufurga bosh qilish egilishdan zararcha qolimas sodiq yashashni har zalolatda yagona bir ulug' zotqa bo'lib taslim qilib sajda jimi tog'utni aytgan rad iman to'lg'ach qalblarga o'limni bildilar avzal kufurga bosh egilishdan zararcha xolimas sodiq yashashni harzanal etdi bo'shdi barchidin avzal buyuk ne'mat hidoyatni tamom qochdi zalolatdin tarik atti jaholatni tamoman kirdi islomga qiyo bakmay malomatga ato etdi büyük rahmon shuning uchun chin saodatni bilishdi barchidin afzal buyuk ne'mat hidoyatni tamom qochdi zalolatdin tarik etdi jaholatni tamoman kirdi islomga qiyo boqmay malomatga ato etdi buyuk rahmon shuning uchun chin saodatni beshi bo'lib rasululloh qiyomatlik bu karvonning putildi bir buyuk tarix qini bilan shahidlarning qini erkak keling sapga qo'shilmoqqa bu karvonga bilingki bu dala على الدرء من غات صداقتنا في شيبهم رسول qiyomatlik bu karvonni putildi bir buyuk tarix qini bilan shahidlarning qini erkak keling sabga qo'shilmoqqa bu karvonga bilingki bu dalolatdir imonga chin sadoqatning bilingki bu dalolatdir imonga chin sadoqatning